Eta susenka itxasbazter eta barnekaldeko zikinkeien ondo juak dia. Ebitetik landa ebai eta bestetik horadien undarkin parte bat agertzen da haleike. Ohidgia, oan odiala hilabete guti, sumaiako kostaldian ebai itxuski zikintuik agerraziziala surfly batek, agian konsientzien pisteko hatxarre bat, eta espalin bada aski, egunko egunian patzen den ekonomia edo sos gastatze gutitzen beharrak egiazten ahalduituko izan txatxarrak, zerren eta eskal Elkargoan gain dia zorrak eta barizate bigiren itxasuntzi baten junaztekua, Pascal Lafitte Kostagarbia sindikatekua. <laughs> Ez da aski alik, zentak ba, baitira, eh, ikusten dugun bezala, eh, uda guziz, alibatzen dira ondarkin, ondarkitzetarat edo kostetarat. Beraz, jakin behar da, badela bertze itxasuntzi bat, gauza egiten duena bertze aldean eta gure itxasuntzia, baino itxasbelaga, itxasuntzi, ja baino zabalago, gehiago, dela. Hmm. Me, gero, gero, kasu, eh, bada kostu bat, eta kostu bat biltzen ditugulaik eh, ondarkin horiek, eh, horrek eh, anadio gure gain hartzen ditugula, fresa guzi horiek eh, eskual irigune elkargoaren eh, gain. Hoita hamar bat tona zikinkeia bilduik, hoebosik plastikaz kuak, zenbakia bikoiztuik igan urtiai kumparatuz, kostagarbia eta itxas belharra, ez dia langabezian sartzeko prest.